mukije mugi mwese mutetabiri hadi isanganiro ndabaha nikaze murano makuru twabateguriye hari nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibarabara riva mu riva irugombo rija bujumbura ryamaze amasaha atanu ridahita ku ibarabara rya kane umutumba nyamitanga muri komine buganda ibyo bikaba byatewe n'imvura nyinshi imaze imisi igwa muraza kubyumva murano makuru aho nyine mu ntara ya cibitoke shiramwe kwa hojo yaratanze amazi meza ku banyagihugu bo ku mutumba amarambo ya mbere ku munsi wa gatatu abanyagihugu bakaba n'ikiza cya korera muraza kumva n'inyishu y'umuyobozi w'igisata cya kaminuza kijejwe inyigisho ipeya eka n'abafata ingendo bavuga ko bahombera byinshi kuko hatagize igikorwa nka leta ibintu bishobora kubandanya biba nabi tubakurikira ego urashobora kwidondora mazina nitwa witanzamu nkaba ndi umukuru w'umutumba wa nyamitanga umukuru w'umutumba wa nyamitanga aho tumaze iminsi eh, hamaze iminsi mbega mubona ingaruka mbi eh, zibonekeza n'izihe ingaruka mbi yo ntizibuze ibarabara murabona ko rirahita n'ubu murabona ko urujya n'uruza ruca ruhagarara abenegihugu bari ko barata amazu yabo kandi ugiye kuraba aho ibyo bintu biva bihomoka ni ukuvuga ugiye kuraba n'imanga niniya cyane iteye ubwoba ntabwo bishimije ko umuti ntiwigeze utogwa murakoze abanyagihugu bakaba bari kuhaganira mugenzi wacu jackson bahati urongoye umutumba wa nyamitanga nyamitanga mono uwitonze avuga ko abantu bamaze kwimuka ah, aho hantu kandi n'ingenzi zikunda kuharongera ingorane ku agasaba leta ko yoga ishoboye gukora kugira iryo barabara risubire kumera neza tumukurikire murabona ko urujya n'uruza ruca ruhagarara abenegihugu bariko barata amazu yabo kandi ugiye kurabaho ibyo bintu biva bihomoka ni ukuvuga ugiye kuraba n'imanga niniya cyane iteye ubwoba mubona icyo kugwa n'igiki kugira abanyagihugu baba ngaha borohegwe n'abaca muri iri barabara borohegwe eh, icyo ni ikibazo mbona yuko umenga nticyoroshye si cy’umutumba si icy'ikomine nibaza ko n'intara naho yofasha mugabo mugira ngo icyo kibazo ni icy'igihugu igihugu coraba ikazana abahinga bakaraba ico bokora kugira ngo bashobore gukingira ibarabara hego haraje ishirahamwe rirakora ekiri mugabo ibyo bakoze by'ukuri ntabwo bishimishije ko umuti ntigeze utoba tugume muri iyo ntara ya Cibitoke mu gisata c'amagara y'abantu Shiramwe kwa huje geratanze amazi meza ku banyagihugu ku mutumba mparambo ya mbere ya commune ya Cibitoke ayo mazi ya kagango mbona atemba ngaho aho twasanze ariyo yaduteye ikibazo cy'uburwayi inzoka zo mu nda gucibwa ayo mazi ya kaganga avuga n'abanyagihugu bo mu gacimbiri ka rubuye niyo bakoresha mu kunywa no mu gukoresha ibindi bikorwa byo mu mihana bamenyesha ko bahanzwe n'ikibazo cy'amazi meza bagasigura ko ahanini ariyo ntandaro y'ikiza cya korera kimaze kwibonekeza muri ako gace ka komine rugombo kubera nyine ata buzima bw'amazi ikindi cyose ni amazi ibyo neza barakoze tuzanira amazi meza kuko amazi tunywa siyo ni mabi n'akaganga niyo twamatuma ubazanye ibombo numva ko nezerewe rwose ko bari batuzaniye amazi meza asukuye saba nyine ko boguma bayatuzanira tukaguma turonka aya mazi umukuru w’agakimbiri mbaza miduha hafi ya rubuye abubakar ngendakumana asaba ko ababijejwe babaronsa amazi y'amabombo ashobora kuza kahera agasubira agaca kavoma kandi hama tutari bwayaronke twari dusanzwe tunywa aya mazi nyene mabi userukira ishyirahamwe croix rouge mu ntara ya asigura ko icyo kiza cyakorera cyama cibonekeza ahari ubukene bw'amazi meza Jean Marie Vianney Ngendakumana akizera ko bagiye kwama bategekanya ikamyo yo kubaronsa ayo mazi mu kurindira ayo mazi y'amabombo nibaza rero ko atagihindutse iyi kamyo muri iyi minsi yaje kudufasha izobandanye idufasha kugira ibandanye itanga amazi zoboye gutanga ituru imwe irashobora gutanga ku ngoma jana atanu urugo rugo rwose rugashobora kuronka amaritiro mirongo ibiri yo kugira banywe kuko ibyo gukoresha ibindi byo byo tuguma tubigisha ingene botereta amazi bakoresheje ya miti amakwatabusi nk'ingene boza barateka amazi kugira bashobore gukoresha ibindi mu ntara y'ubuvuzi ya cibitoke bivugwa ko mu ndwi zibiri abantu cumi na batanu bamaze gufatwa n'icyo kiza cya korera ku mutumba mparambo ya mbere agacimbiri ka rubuye komine rugombo mu gisagara ca Bujumbura yatumye amazi atari make muri zone buterere yahegereye akuzi k'inyankonge atwagwa aterwa n'amazi kubera imyuzure abanyagihugu baho bavuga ko ivyo batunze mu mazu vyahononekariye abo basaba ko ako kuzi ko kubakigwa nk'uko bavyemerewe haraheze umwaka Armel Mutore vitu tunapata shida, vitu vinaharibika, unakuta watu hawalali, mvua ikitinga unasia woga, na leo tutalala wapi? Amaganya ba menshi ku banyagihugu bo muri zone Buterere hafi yakuzi kinyankonge y'imvura iguye. Imvura yaraye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ushiro wa gatatu yatumye imihana itari mike itegwa n'amazi. uyu munyagihugu twahasanze mu masaha atanu y'umurango kuri uyu wa gatatu avuga ko iyo mvura yatumye akuzi ikinyankonge gasesa amazi atari make mu mihana yabo ibyamubujije kujya ku mirimo yiwe nk'uko bisanzwe twaryamye mu ijoro tuhangura kumva imvura iri kiragwa twamara twibaza ngo nta na kimwe kubera kirasi ko imvura iguye twamara twatewe n'amazi ngaha abo banyagihugu biboneka ko baruhijwe no kwama bahanganye n'amazi y'ako kuzi gasesera muri iyo quartier mu gihe cy’imvura baritabariza bagasaba ko kokubakirwa nk'uko ababijejwe babibemereye haraheze umwaka bari bamaze kutubwira mwaka wahera ngo bazokora ikinyankonge twararindiriye ariko n'ubu ntibaragiza kugikora icyo twasaba abajejwe umutekano ko dufasha ikinyahunge cyacu kikubakwa kugira natwe turonka agahengwa icyo dusaba leta ni uko yodufasha ize ngaha itwubakira iki kinyangonge nk'ukuntu yubatse mu kamenge nk'ukuntu yubatse mu mwuga wo kumutakura izodufashije kugira ngo tube n'umutekano nangere w'amazi mu buterere yacu ayo mazi ateye aramara igihe kitari gito ateze muri iyo quartier ibishobora guteza indwara z'isukurike na cyane cyane ku bana bato baca bajya kuyakiniramwo ikindi ngo uko ibikorwa byo gusibura imiserege kugira amazi ahite byitabirwa n'abantu bake nk'uko twabimenyeshejwe urakoze Armel Mutore mu gisata c'indero bamwe mu banyeshure biga igice ca kabiri c'amashuri ya kaminuza y'u Burundi mu bisata by'ibiharuro matematike biologie chimie na physique barizoga ko bimwe mu vyigwa bari ko barakurikira bidahuye n'impamya bushobozi diplome do master en didactique des sciences batekanijwe ya diplome dushobora kuzohabwa iyo bise master and didactique de science tugasha tubona yuko bishobora kuba bidahuye kuko dusanga amakuru ivyigwa bijanye na science ni vyo vyinshi cyane kuruta izindi kuru nkeyi zijyanye n'ibyo kwigisha kanatsinda nta n'ikuru n'imwe ijyanye n'ibya didactique donc ubuhinga bwo kwigisha ayo madisipurine biri kugo rutonde rw'ibyigwa dusigaje indwi zibiri zo kugira z'amastage administratif mugabe ivyo vyigwa ntitwigeze tuvyiga twegere tugaca tubona yuko umunyeshure ahawe iyo diplome en didactique de science kandi kuri makete yiwe ubona yuko atakuru ya didagitike iriko bishobora kumutera ingorane nko mu gihe yipfuza kubandanya mu gice cya gatatu cy'ibyigwa bya kaminuza cyo bita dogitora kuva dutangura umwaka w’ishure muri bibiri na cumi n'icyenda mu kwezi kw'icumi na kabiri gushyika uno munsi ntituraronka amategeko atugenga nk'icyo bita regrema akademike rero twaragerageje gusaba baturonse ayo mategeko ntabwo twigeze turonka hanyuma ikindi kibazo dufise gushika uno munsi duharuye aho twatanguriye ivyigwa gushika uno munsi tugeze mu mwaka ugira kane mu vyigwa vyari bitunganije muri rusangi imyaka ibiri. hanyuma ikindi kibazo dufise kugira turangize hasigaye ivyigwa vy'imyimenyerezo bita stage vy'indwi zibiri n'ibindi bikorwa vy'ibitabo e, twita memoire ivyo rero kugeragezo tugeze ko gugu ibikorwa vyacu gushika uno munsi turabona yuko diplome bita didacte de science idahuye n'ivyo twakurikiranye rero dutakamba wese yogira ico aterereye kugira ibisabo vyacu vyumvirwe ko yodufasha umuyobozi w'igisata Emile Nimbona avuga rongo ikigo cya kaminuza y'u Burundi peya avuga ko izo mpamyabushobozi tekanijwe n'itegeko rishinga izo nyigisho za master yo nkuru rero turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu no yo hanyuma akaba ari hano turangirije ano makuru ndabashimire mwe mwese mwari ko murayumviriza shimwe na Albert yatumye amajwi abashikira